La cabrón, con mucho ritmo y sabor. utiliza y para vos. Y para la guacha loca, para la guacha, guacha loca, para la guacha loca, guacha loca, para la guacha, ey. Y para la guacha loca, besito en la boca. Loca, loca. No nota cabrón, está re cabrón. Entro pa' disco fumando un blon. Tu guacha de seguro sabe quién soy. Pa' el y la cinta porque soy yo. Y pa' la guacha loca, besito en la boca. Loca, loca, besito en la boca. Loca, loca, pesito en la boca. Loca, loca, besito en la boca. Loca, loca, besito en la Zona este y zona norte, Uti, Mándale mecha el curro. Y si no soy de acá, toca pa' allá porque arrancamos. Somos guacho bandoleros, al toque le mandamos. Si no hay bondi, la buscamos. No hablamos, pero actuamos. Vamos, no vamos. vamos. Entonces le mando un perreo pa' que se me lo que lo que. Que ese culo me lo choque, choque. Que ese culo me lo choque, choque. Que ese culo me lo choque, choque. Que ese culo me lo choque, choque. Machucando. machucando, machucando. La nota sigue elevando. Y para amigo, está re loca. Y para la guacha loca, pesito en la boca. Loca, loca, pesito en la boca, loca, loca, pesito en la boca. Loca, loca, pesito en la boca, loca, loca, pesito en la Ey, es que sale hasta cabrón. Vos lo sabes o no, dímelo fuck. Con mucho ritmo y sabor. DJ para vos. Ya fue Uti, déjala ahí gato, quedó flama.